Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza muhimu wa taqwa na mtume sallallahu alaihi wasallam pia akalieleza hilo na leo tutaangalia baadhi ya faida zinazopatikana kwa mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na katika kuziangalia faida hizo الثالث عشر زنصفت فعلا تتكفهم شاء الله سبحانه وتعالى كيانز حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه حديث أباية ومن فكي الإمامة الذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع أسمى أبي أمامة بتومي صلى الله عليه وسلم akiwa anakutubia katika haji ya haji yake ya kuaga ya mwisho faqala sallallahu alayhi wasallam mtume akasema ittaqullaha rabbakum mcheni allah mola wenu mlezi wenu anastahiki kuabudiwa peke yake وصلوا خمسكم na salini sala zenu tano wasumu shaharakum na ufungeni mwezi wenu wa ramadhani waaddu zakata amwalikum na tekelezeni toeni zaka za mali zenu waatiu dha amrakum na mwatii viongozi wenu وفي رواية وأطيعوا أمراءكم فادخلوا جنة ربكم ويفanya haya mtaingia katika pepo ya Mola wenu ikawa huu usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam umeonyesha mafanikio kwa watu watakaolazimiana na haya na faida watakayoipata watakapolazimiana na takwa katika maisha yao وهذا من فوائد التقوى والثمرات التقوى في الدارين يعني لو ونشكت كفايدة زكومت الله لما تون لو قد كان دنيان فيها آثرة جنب لكوان زمتم عليه الصلاة والسلام ليوصي أمة كمت الله سبحانه وتعالى kujikinga kuweka kizuizi baina ya waja na adhabu za Allah tabaraka wa taala kwa kufuata amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake na watu waswali swala zao tano kwa kuchunga wakati wake na kuzihifadhi katika nguzo zake na sharti zake wakatimiza rukuu zake na sijida zake lakini pia akatuambia fungeni mwezi wenu wa ramadhani ambao ni huu tuko nao na pia toeni zakaa za mali zenu na mwatii viongozi wenu ukiangalia hii hadithi utayaona mambo ambayo yamefungamana baina ya mja na mula wake alafu kuna mambo yamefungamana baina ya mja na mtawala wake katika usia wa hadithi ya muadh bin jabal tuliona mfungamana baina ya mja na mola wake baina ya mja na nafsi yake baina ya mja na jamii ya watu wanaoishi nao so watu wanaoishi nao ni katika watawala lakini watawala wana nafasi yao maalum hivyo mtume akasema waatiu udha amrakum watiini viongozi wenu viongozi wanatakiwa kutiiwa katika maarufu pale watakapoamrisha yaliyokuwa mema na siyo maasia basi umma unawajibika kuwatii viongozi na hakuna mafanikio katika kupambana na viongozi kwa kuyafanya haya mtume akasema sallallahu alayhi wasallam tadkhulu jannata rabbakum mtaingia kwenye pepo ya Mola wenu kwa hivyo kulazimiana na haya ni sababu ya kuingia peponi na msingi yoyote haya ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa faida katika kumcha Allah tabaraka wa taala inna taqwa sababu litaysiri umuri al-insani إن التقوى كجambo لكمcha Allah subhanahu wa ta'ala sababu litaisiri umuri linsani ni sababu ya kufanya mambo ya mtu yawe mepesi ukitaka mambo yako yawe mepesi lazimiana na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia katika haya maisha yako ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala asema ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا na yule ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kizuizi baina yake na adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuyafanya aliyoyaamrisha na kuyaacha aliyoyakataza basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia mambo yake kwa mepesi ukitaka mambo yako yawe mepesi lazimiana nafungamana na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alani, katika siri na katika dhahiri. Na hii ni aya katika sura at-talaq aya nne. Lakini pia katika sura al layl Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa amma man a'ta wattaqa ama yule ambaye alitoa kile kilichompa katika sadaka katika khairi akatoa katika njia za kheri kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala asifanye ubakhili wataka na akajikinga na adhabu za Allah tabaraka wa taala kwa kuyafanya aliyoamrishwa na Allah na kuyaacha aliyokatazwa na Allah wasaddaqa bilhusna na akaisadikisha kalimatu tawhid la ilaha illa Allah akaikubali na kuisadikisha fasanuyasiruhu lilyusra basi huyo tutamfanyia wepesi kwenye mambo yake tutamrahisishia mambo yake yatakuwa mepesi ugumu utamuondokea katika mambo yake lakini ni yule mtu ambaye ametoa na akamcha allah subhanahu wataala na akasadikisha kalimatu kwa hiyo kumcha allah tabaraka wataala ni sababu ya kuwepesishiwa katika mambo yako katika maisha haya ya dunia na faida ya pili katika faida ambazo tumezikusanya leo katika sehemu hii ya kwanza inna taqwa sababu lilkhuruji min almazaq والحصول الرزق والسعة للمتقى من حيث لا يحتسب kumcha allah subhanahu wa taala ni sababu ya mtu kutoka katika mambo magumu kutolewa katika mambo magumu na hali ngumu na kumcha allah tabaraka wa taala ni sababu ya mtu kupata riski yake na kufanyiwa wepesi kwa njia asiyoitarajia sisi ni watu tuna magumu katika maisha yetu na mambo yetu ni magumu ni mazito lakini kwa kumcha allah tabaraka wataala ni sababu ya kuepesishiwa mambo haya kwa hivyo watu walazimiana na jambo hili na wala wasirudi nyuma na kila siku wahakikisha wanapiga hatua katika kumcha allah subhanahu wataala qala taala allah amesema subhanahu wataala waman yattaki llaha yajal lahu makhraja na yule ambaye atakayemcha allah subhanahu wa taala atajikinga na adhabu za allah tabaraka wataala kwa kuyafanya aliyoamrishwa na allah na kujiweka mbali na aliyokatazwa nayo basi allah subhanahu wa taala atampa wepesi katika kila jambo lake gumu allah atamwondolea uzito katika mambo yake na majukumu yake ya kila siku wayarzukuhu min haithu la yahtasib na atamruzuku katika sura ambayo hakuitarajia pasina matarajio allah atamfungulia riski yake na allah atamruzuku kwa unapotaka wewe allah tabaraka wataala akufungulie riski na akuondolee hayo magumu uliokuwa nayo lazimiana na jambo la kumcha allah subhanahu wataala na sisi tuna magumu mengi tunahitaji kutolewa katika hayo magumu na sisi tuna uzito katika riski zetu tunahitaji kutolewa uzito huo katika majukumu na mambo tuliyokuwa nayo njia nzuri na nyepesi ni kulazimiana na taa ya Allah tabaraka wa taala kwa kufuata maamrisho yake na kujiweka mbali na makatazo faida ya tatu ambayo tutaishia leo inna taqwa sababu litaftihi lbarakat min alsamai walard kumcha allah ni sababu ya kufunguliwa baraka mbinguni na ardhini baraka zinafunguka kwa kumcha allah subhanahu wa كما قال تعالى كما المسلم الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى لاو كما وكوامي آمنوا وانغلي مؤمني الله سبحانه وتعالى وكويلي وكمؤمني واتقوا نوكمت الله سبحانه وتعالى wakajikinga na adhabu zake kwa kufanya aliyoyaamrisha na kuyaacha aliyowakataza wangemwamini allah na wakamcha allah lafatahna alaihim barakatin min assama tuliwafungulia watu hawa baraka kutoka mbinguni walardhi na pia baraka kutoka ardhini kwa hiyo kumcha allah ni sababu ya watu kufunguliwa baraka ukipata mali zikawa na kheri na baraka na wewe ukilima mazao yako yakawa na kheri na wewe ukipata watoto wakawa na baraka na wewe ukipata madaraka ukipata nafasi kile ulichokuwa nacho allah subhanahu wa taala akakibariki kikawa na kheri na manfaa kwako na kwa wengine kama watu watamwamini allah na wakamcha allah ni sababu ya kubarikiwa katika mali zao ni sababu ya kubarikiwa katika familia zao ni sababu ya kubarikiwa katika umri wao ni sababu ya kubarikiwa katika elimu yao ni sababu ya kubarikiwa kwenye maisha yao na yote haya ni mambo ya msingi na muhimu katika